บุ๊กทูยี่สิบเก้าบิสโตโนที่ร้านอาหารหนึ่ง در رستوران یک โต๊ะนี้ว่างไหมคะ آیا این میز آزاد است ดิฉันอยากได้รายการอาหารค่ะ لطفا لیست غذا را به من بدهید คุณมีอะไรแนะนำไหมคะ توصیه شما چیست ดิฉันขอเบียร์ค่ะ لطفا یک آبجو به من بدهید ดิฉันขอน้ำแร่ค่ะ لطفا یک آب معدنی به من بدهید ดิฉันขอน้ำส้มค่ะ لطفا یک آب پرتقال به من بدهید ดิฉันขอกาแฟค่ะ لطفا یک قهوه به من بدهید ดิฉันขอกาแฟใส่นมค่ะ لطفا یک قهوه با شیر به من بدهید กรุณาใส่น้ำตาลด้วยนะคะ با شکر لطفا ดิฉันขอชาค่ะ من یک چای می خواهم ดิฉันขอชาใส่มะนาวค่ะ من یک چای با لیمو می خواهم ดิฉันขอชาใส่นมค่ะ من یک چای با شیر می خواهم คุณมีบุหรี่ไหมคะ سیگار دارید คุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหมคะ زیر سیگاری دارید คุณมีไฟไหมคะ کبریت دارید ดิฉันขาดซ่อมค่ะ من چنگال ندارم ดิฉันขาดมีดค่ะ من کارد ندارم ดิฉันขาดช้อนค่ะ من قاشق ندارم